Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn Oxford Thương Yêu Phần 19 Tác giả Dương Thụy Giọng đọc Hiền Lương San Biên tập Green Star Stress Without saying a word You can light up the dark Try as I may I could never explain Kim mệt mỏi với nhóm bạn làm bài thi môn của giáo sư Potluck Họ không năng động, lại lười biếng và mất căn bản kinh khủng có người đến từ Brazil lạc hậu, có người dân Trung Mỹ hung hăng, chưa nói đã gây, kẻ thì mất căn bản do nền giáo dục yếu kém như Romania, kẻ thì nói tiếng Anh chưa ai hiểu vì giọng Ấn Độ. Cả đám, mỗi lần họp lại chẳng học hành được bao nhiêu mà toàn chỉ trích đổ vấy công việc cho nhau. Khối lượng bài thì thật đồ sộ mà nhịp độ làm bài cứ tà tà. Kim không dám kể với Fernando điều này, sợ anh trách cô không có tài lãnh đạo. Lãnh đạo sao nổi đội quân ô hợp, mà có ai cho cô quyền lãnh đạo đâu. Anh bạn người Panama nói thẳng, Việt Nam hả, nghe lạ hoắc. Cô bạn Romania cười cầu tài. Tôi không giỏi, ai muốn làm gì thì làm, giao tôi cái gì tôi làm cái đấy, nhưng tôi không chắc làm tốt đâu nha. Anh chàng Ấn Độ, trọ trẻ mà cứ thích cho ý kiến, Mỗi lần anh ta phát biểu là cả đám phải căng tay ra nghe. Đến lúc hết kiên nhẫn, anh bạn Panama hét lên. Mày nói tiếng Anh dùm đi. Quá ức, anh chàng Ấn Độ quát ầm lên. Mày khôn tôn trọng tao, tao đang nói tiếng Anh đó chứ. Mày tưởng chỉ có mình mày mới dám nổi nón hả? Mày muốn đánh nhau khôn? Thế là cả nhóm phải nhào vô can ngăn, những tiếng chửi thề đủ mọi ngôn ngữ sổ ra lung tung. Đôi lúc Kim cũng thừa nước đục thả câu, buông ra một mớ từ rõ tục cho giảm stress. Bạo loạn được dàn xếp xong thì cũng hết học hành nổi. Kim chỉ mong nhóm mình vượt qua được môn này, dù điểm bớt cũng được. Kim đã thỏa thuận với Fernando giữa họ không nên nói chuyện học hành của cô nữa. Cô đã đủ sức để bơi một mình. Và lại, Fernando lúc này quả rất bận. Anh đang chuẩn bị sang Mỹ sự hội nghị gì đó cùng giáo sư Bentley. Khi Fernando từ Mỹ quay về sau một tuần hội nghị, nhóm của Kim đã thi xong môn xây dựng chiến lược kinh doanh của ông Potlock. Cả đám không tiếc lời nguyền rủa ông thầy, thậm chí còn gọi trạch tên ông là giáo sư Pono. Ông cho cả đám bảy đứa rớt hết với kết luận. Các người làm ăn không chuyên nghiệp gì cả. Tưởng thi theo nhóm là tôi cho đậu sao? Hai tháng nữa tôi cho các người thi lại, cũng đề tài này, mỗi người tự nộp bài cá nhân – như vậy, các người khỏi đổ thừa qua lại nữa. Fernando phone hẹn gặp Kim ở khu vườn sau khoa kinh tế. Cô biết sấm sét sẽ nổ ra nên trốn không đến. Chắc hẳn anh giận điên lên vì Kim dám cho mình leo cây. Đến tối, lúc cô ăn đã xong, đang cặm cụi làm bài thi quản trị nhân sự quốc tế thì Fernando đến khu học xá. Khác với sự dự đoán của Kim, Chồng anh vẫn bình tĩnh dù đôi mắt nhìn cô nghiêm nghị như thường lệ. Fernando nhẹ nhàng hỏi khi thấy Kim có vẻ hốc hác. Em khỏe không? Cũng bình thường ạ. Kim trả lời cho qua. Anh đã thấy kết quả môn của giáo sư Potlock dán trên phòng giáo vụ. Fernando làm ra vẻ bình thản nhưng giọng anh lạnh lùng. Tại sao nhóm em lại rớt vậy? Mắc mớ gì đến anh? Kim đã bắt đầu run. Em ăn nói với anh như vậy đó hả? Fernando nhìn cô nghiêm khắc và buồn bã. Thì anh đã từng nói đừng trông đợi gì ở anh nữa mà. Kim thút thít. Fernando gằn giọng dù đã cố giữ bình tĩnh. Anh không nói như vậy, anh chỉ nói em đừng ỉ lại anh và hãy cố gắng tự đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng nếu em gặp khó khăn, anh luôn sẵn sàng giúp em mà, sao em không hỏi? Em thấy không cần thiết, Em đã làm phần của mình rất tốt, tại nhóm em toàn người nước ngoài nên ông Potlock tàn sát dã man như vậy thôi. Giờ thì ông bắt tụi em tự làm lại phần thi này một mình. Khối lượng công việc của bảy đứa, bài thi dài 50 trang mà ông bắt làm một mình đấy. Fernando ra lệnh, một mình thì một mình, em bắt buộc phải vượt qua môn thi này vào đầu mùa thu trước khi em bảo vệ luận văn đấy. Nếu không, mục tiêu hoàn thành khóa học cao học trong một năm của em sẽ phá sản. Kim nổi máu bướng lên, Phá sản thì thôi, em đâu cần bằng cấp, em đã học đủ những gì cần học trong một năm ở đây rồi. Người ta phân biệt chủng tộc thì em đành phải chịu chứ sao? Người ta càng phân biệt đối xử với mình bao nhiêu, mình càng phải cố gắng nhiều hơn, sao lại đầu hàng dễ dàng như vậy? Fernando bực bội, anh thất vọng về em quá, cứ tưởng người Việt Nam là một dân tộc anh hùng từng chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần, vậy mà... Kim oải quá, la lên. Thôi đủ rồi, anh đi đi. Tại sao anh phải đi khi bị em đuổi chứ? Mặt Fernando đanh lại. Anh cứ ngồi lì ở đây thì em làm gì được anh? Em sẽ nguyền rủa anh. Thì kệ em chứ, miễn anh đạt được mục đích của anh. Em cũng phải học cách lì như vậy mà kệ ông Potlock muốn tàn sát em, miễn em thật vững, thật chuyên nghiệp, ông ta sẽ không làm gì được em cả. Kim mệt mỏi im lặng không nói nữa. Fernando có vẻ mủi lòng trước cô học trò tội nghiệp. Anh thấy mắt cô thâm quầng, mặt cầy thuẫn ra, anh đến bên Kim, ôm cô vào lòng vỗ về. Dáng lên em. Kim thở dài. Ai, chán quá. Rồi đẩy Fernando ra, cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời mùa hè nắng vẫn chưa tắt dù đã gần 9 giờ tối. Bọn sinh viên dập dìu nằm ngồi la liệt trong vườn. Mấy đứa cười nói rộn rang hẳn, đã giành nợ, Đám bò lăn bò toài sách vở bể bộn trên cỏ, chắc cũng thi lại vài môn. Fernando ôm Kim từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi, em còn mấy môn chưa thi nữa? Hai. Kim lạnh lùng trả lời, đã nộp bài một tuần rồi, còn môn nhân sự, đang làm, đầu tuần sau hết hạn. Được không? Fernando tỏ vẻ lo ngại. Kim tự nhiên nổi đoá. Được là sao? Ai biết được là sao? thì cũng làm hết sức mình thôi chứ ai biết được là sao. Thấy Kim nổi khùng, Fernando phải đánh trống lảng. Ai in dùng em bài thi trong lúc anh đi hội nghị bên Mỹ vậy? Không có anh, em xoay sở làm sao? Mauricio, anh ta có máy in trong phòng. Mauricio? Fernando hơi lên giọng. Anh ta có bị thi lại môn nào không? Không, tại sao anh chủ anh ta thi lại? Anh chàng có vẻ học hành tài tử đó đậu hết, thậm chí còn có điểm cao nữa, toàn điểm A và điểm B, từ 70% trở lên thôi, học nông nghiệp sướng thật ấy, toàn thầy hiền là hiền, còn mấy cha kinh tế, toàn là đồ cả trớn cả cháo, cỡ ông Bono không thì giết người ta hết còn gì. Fernando cô nén cười, thấy Kim lên cơn văng tục tùm lum, anh biết cô đang bị stress hành hạ. Fernando hôn lên mái tóc Kim rồi đưa cho cô một con búp bê nhỏ có dáng vẻ rụt rè dễ thương. Tặng em này, anh đem từ bên Mỹ về đấy, nó giống em không? Kim không thèm lấy, chỉ liếc mắt nhìn hờ hững, làm Fernando cụt hứng. Anh biết rồi, em chỉ thích tặng áo tắm hai mảnh thôi. Fernando nổi cơn ghen bóng gió, mà người tặng phải tự tay ướm lên người em kìa. Kim không đáp, Fernando buồn bã quay lưng bỏ về. Thôi, em làm bài tiếp đi. People without a single clue what an agent or grip is for. Yes, nothing, nothing can beat the view when, as far as the eye can see, there's no one but Mrs. No one but Mr. Smith and me. For a home, the man provides that cottage built for two. We'll check the small town classifieds. Variety won't do. Then we'll move to Main Street, USA, and sign the deed of trust. The mailbox at our hideaway will tell the whole world Mr. and Mrs. Smith, merely the folks next door. People who use their kitchen each night, who've never been into chore. Yeah, nothing can beat the view. For as far as the eye can see, there's no one but Mrs. No one but Mr. Smith and me. No early calls, no big premieres, no lush romantic theme. We'll spend the nights making our own little league baseball team. We're no one you've ever seen stars don't live anywhere here except on the local drive-in screen. Yes, I'd gladly disappear if it might guarantee a view of no one but Mr. No one but Mrs. Smith.